Sasa hapa chini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno, hebu yasikilizeni kwenye ukurasa manake maneno haya Sheikh Bakr yameanza ukurasa wa 137 mpaka 138 sasa ukurasa wa 138 chini katika sharhi ya Ibn Uthaymeen anasema wahiru kalami almusannifi annahu la yu'khadhu an sahibi albid'ati shay'un hatta fima la yataallaqu bibid'atihi dhahiri ya maneno ya msannif, maneno ya mtunzi ni kwamba hapatachukuliwa kitu chochote kutoka kwa mtu wa bid'a hata katika yale mambo ambayo hayafungamani na bid'a yake famathalan idha wajadna rajulan mubtadi'an Sheikh bin Uthaymeen anaendelea anasema kwa mfano tutakapomkuta mtu ni mzushi lakinahu qawiyyun fi ilmi al-arabiyya min balaghatin wa nahwin wa sarfin فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو قوي فيه أو نهجره tutakapomkuta mtu mzushi lakini ni qawi yuko madhubuti kabisa katika elimu ya Kiarabu miongoni mwa balagha nahwu sarf je tutakaa kwake tuchukue elimu kutoka kwake kwa mtu huyu ambaye ni kawiyu au katika hii elimu ambayo yeye ni kawiyu au tutamgura tutamhama dhahiru kalami sheikhi annana la najlisu ilayhi Sheikh anasema dhahiri ya maneno ya Sheikh ni kwamba sisi hatutakaa kwake. Kwa nini Sheikh anasema bi anna dhalika yujibu mafsadatain? Kwa sababu hilo litapelekea kwenye mafsada ya aina mbili uharibifu wa aina mbili almafsada alula ightiraruhu binafsihi mafsada ya kwanza uharibifu wa kwanza tukiruhusu suala la watu kukaa kwa mtu mubtadi na kuchukua elimu kutoka kwake jambo la kwanza litakalopatikana ni kughurika yeye mwenyewe fayahsibu annahu ala haqqin atadhania kwamba yuko kwenye haki watu wamekuja bwana darasa yangu imejaa watu mpaka nje si ndio wanavyohurika hivyo tasikiliza watu wengine bana atajiona kwamba yeye kwenye haki kwa sababu wanaohudhuria pale ni wengi na hili linawapata baadhi ya watu jambo la pili asema mwalimu tu thania uharibifu wa pili ightiraru nasi bihi ni kughurika watu na yeye watu wataghurika naye ah mashaallah darasa yake maelfu watu wamekaa pale maelfu magari yamejaa hakuna nafasi kuna watu wataghurika na yeye haithu yatawaradu alayhi tulabu lilm kwa sababu uh, watakuja kwake yeye tulabu lilm wayatalaqauna minhu na watachukua ilmu kutoka kwake walamiyu na mtu mjinga ami la yufariqu baina ilmi nahwi wa ilmi alaqida yeye hatofautishi baina ilmu ya nahwu na ilmu ya aqida kwa mfano mmetoka mlikotoka mkienda kukaa mbele yake mwasema mwasoma sharhu ibn aqil maadamu wasoma na mmekaa mbele yake na yule shekhe mtu anayepita njia au mtu ami hawezi kujua kwamba hawa wanachosoma ni lugha tu yeye kwake vyote ni sawa utawafanya waghurike watamfuata yule shekhe watamuuliza maswali kuhusu dini yao watamuuliza kuhusu riba atawahalalishia sawa kwa nini kwa sababu tayari washaghurika naye kwa sababu watu ndasoma kwake Sheikh bin Uthaymeen anasema lihadha kwa sababu hii nara alla yajlis alinsanu ila ahli alahwai ahwai mutlaqan kwa sababu hii sisi tunaona kwamba mtu asikae kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio kwa hali yoyote hata wa inkana la yajidu ilma al-arabiyyati wal mathalan illa fihim hata ikiwa hata ipata ilmu ya kiarabu balagha sarf kwa mfano isipokuwa kutoka kwao fasayajalu Allahu lahu khairan minhu Allah atamjalia yeye aliye bora zaidi kuliko huyo lianna taraddud at-tullabi alayhi la shakka yujibu ghururahum kwa sababu kwenda na kurudi kwa wanafunzi kwa, kwa watu hao hapana shaka kwamba kutapelekea kuwa, kuwa wao wakhtirara nasi bihim na watu kughurika na wao kisha akasema wa huna mas'ala shekhe akaongezea na hapa pana masala hal yajuzu talaqi alquran inda mutaallim mubtadi' hili ni swala ameliongeza Sheikh Ibn Uthaymeen anauliza katika sharhi yake je inajuzu kuichukua Qur'an kutoka kwa mtu mubtadi' mwalimu mubtadi' waljawabu la yaqra'u alayhi jawabu ni kwamba hatasoma kwake huo ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenye ukurasa wa 140 akaongeza kaeleza maelezo hayo kisha akasema waqad sabaqa an qulna ishatangulia kuwa sisi tumesema idha kana inda almubtadi' ulumun la tujadu inda ahli sunna wala tatallaqu bil kamasaili kamasail an-nahwi wal balaghati wama ashbahaha imetangulia sisi kusema kwamba ikiwa mbele za mubtadi kuna ilmu ambazo hazipatikani kwa ahli sunna wala hazifungamani na aqida kama masaili ya nahwu balagha na mfano wa hayo fala yaakhudhu minhu asichukue kutoka kwake liannahu yatawallad min dhalika mafsadatan alula ightiraruhu binafsihi au ightiraruhu binafsihi wathani ightiraru an bihi liannahum la ya'lamun falidhalika yajibu al kwa hilo kutapasa kutahadhari sasa haya anayosema Daktari Islam ya kwamba Sheikh bin Uthaymeen kasema yafaa kuchukuliwa elimu na faida na hikma kutoka kila anayefaa hapa tuna maneno ya aina mbili kutoka kwake kutoka kwa kila anayefaa tuna maneno ya aina mbili yatafuata baada ya hapa insha Allah naam kwanza kwa utafiti wetu mdogo labda niwite mdogo au haraka haraka haya maneno si maneno ya Ibn Uthaymeen sawa si maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ni maneno ameyatunga Dr. Islam tumeelewana wa ila tuelezee yamepatikana wapi kayatoa wapi yeye anasema kuna andika pale kwenye YouTube kule andika uandike Ibn uthaymin na hadithi ya Abu Huraira haya andika uone tusikie hilo moja jambo la pili ikiwa amesema kwamba yafaa kuchukua elimu kwa kila anayefaa je shetani yafaa kama kweli maneno yake ni kwamba uchukue ilmu kutoka kwa kila inajuzu kuchukua elimu kutoka kwa kila anayefaa shetani yafaa hem tuambie leo shetani yafaa kuchukua elimu kutoka kwake waambie waislamu kwamba jamani yafaa kama una kilinge chako cha shetani nenda kasome kasome kwa shetani si una kilinge cha shetani unaweza kupanda mashetani akapandisha pale akaja sawa kasome usiache kuchukua elimu au mashaitani hawapo tena wamekufa si wapo mashaitani mashayatin kasome na wewe pia tuambie kwamba na hata mimi pia nasoma kwa shaitani huoni kama atakuja hata mtu mmoja kwako kwa hiyo hili ni jambo linatakiwa atanabahi juu yake alafu jambo jingine la kutanabahi nalo kwa mujibu wa maneno tuliyosoma ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ambayo ni muthbat yamethibitishwa kwenye maandishi kwenye sharhi ya kitabu chake sharhu hilyat talib alilm ukiyatazama maneno haya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anakwenda sawa na msingi uliowekwa na wanawazuoni wa ahli sunnati wal jamaa ya kwamba la yajuzu akhdhu alilmi an ahli lahwai walmubtadia haifai kuchukua elimu kutoka kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio huu ndio msingi walionao as-salaf tangu hapo zamani hadi leo na ni msingi umejengwa juu ya yani ni maneno yamejengwa juu ya msingi madhubuti msingi imara wakati wa kuchekecha na kuyachakachua haya maneno ikawa wewe una unachuja maneno hivi waona kwamba ni maneno yapi yanafaa kufanyiwa kazi hasa kwa wakati tulionao mimi ningezungumza maneno kwa kirefu lakini wakati hautaturuhusu labda ni nimuulize maswali machache tu ya maswali itakuwa itarahisisha mambo mengi katika mazungumzo yangu na yeye pia atamrahisishia katika kujibu kama ataona kujibu au kuna mtu ataka kumjibia mathalan kwa mujibu wa fatwa uliotoa uliomzushia Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala jambo la kwanza kwanza unaweza kutuletea mahali ilipo fatwa hiyo kama waweza fanya lakini jambo la pili je unataka kuwaambia waislamu kwamba miongoni mwa mashekhe wa Abu Huraira ni shaitanu rajim kwa tukitaja pale uh, orodha ya mashekhe ambao walimsomesha Abu Huraira na Abu Huraira alichukua ilmu kutoka kwao mfano ukitaka kuandika tarjama ya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi Abu Huraira miongoni mwa waliochukua kutoka kwake utataja pale Said bin Abi Said al-Makhburi fulani fulani utawataja ha? na katika wale ambao Abu Huraira amechukua kutoka kwao ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wash ar-rajim si ndio si ndio hivyo asema jambo jingine kama ikiwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alichukua ilmu kutoka kwa sheitani na kusudia ile hadithi maarufu sikuisoma hapa lakini kisa kilivyo kwa ufupi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alimpa kazi ya ulinzi Abu Huraira ya kusimamia mali ya sadaka yani mali za zaka zile vyakula na kila kitu kimeletwa pale Abu Huraira wewe linda hapa wakati kwa kwenye lindo analinda akaja mtu yeye hakujua kama ni sheitani aona ni mtu aje huu anakuja aanza kuiba pale achukua vitu anajepa ha? aiba Abu Huraira akamkamata kumkamata na kupeleka kwa mtume sana hapana usinipeleke mimi nina watoto wadogo mimi nina hivi akalia Abu Huraira akamwonea huruma akamwachia Abu Huraira asubuhi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jana usiku alikuja mtu kadha nikamkamata, lakini kalalamika na watoto na hivi na hivi, nikamwachia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kadhabaka wa sayaud, amekudanganya atarudi tena wewe. Kwa hiyo Abu Huraira sababu ikawa na yakini kwamba atarudi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiku wa pili Abu Huraira akawa anasubiri kwa sababu kashaambiwa atarudi mara huyo mzee na mkoba wake atakuja kuchota tena hivi kakamatwa wewe vipi da mimi na watoto mimi na hiki na hiki na shida na ufakiri na kupeleka kwa mtume au usinipeleke mimi sirudi tena lakini na watoto huruma ikamwingia akamwacha akamwachia akamweleza tena mtume swalla sallam akamwambia amekwambia amekudanganya atarudi huyo kweli usiku wa tatu amekaa msubiri huyo huku na huku kakamatwa tena sasa akamwambia leo usiku wa China kupeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hapana niachie mimi nitakufundisha mimi jambo ukisoma hiyo aya kuna aya ukiisoma wewe hata kukurubia wewe sheitani Allah ataendelea kukulinda wewe usiku kucha na wala sheitani hata kukaribia mpaka utakapopamba ukiwa na asubuhi آية القرسي allahu la ilaha illa هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية Abu Huraira akamwachia Mtume SAW sallam alipokutana na Abu Huraira asubuhi akamwambia amefanya nini yule mateka wako jana akamwambia Rasulullah nimemkamata lakini akasema hivi na hivi na akanambia akanifundisha akanambia aya sawa kwamba nikiisoma Allah atanilinda na sheitani hatanikaribia mimi Mtume swalla salam akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub amekwambia kweli wewe lakini yeye ni mwongo hiyo ni hulka yake na tabia yake kusema uongo haya maneno ni ya kweli sawa mimi nataka niwaulize nyinyi katika misingi ya elimu ya hadithi haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haya mafunzo ambayo yamepatikana hapa ni mafunzo ya sheitani au ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa mujibu wa kanuni za kielimu hadithi ya aina kama hii yaitwaje hii ni takriri ni sunnatun takririya sunnatun takririyatun shaytaniyah la sunnatun taqririyatun nabawiyya ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo pale Abu Huraira amepata ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sijukawa kama wale wanaosema kwamba pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuta mayahudi Madina wanashereheka siku ile ya Ashura mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahqqu bi Musa minhum kisha akaamrisha watu wafunge kwamba hii ni sunnatun yahudia na ni sunnatun nabawiyatun asharifa sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa sijui watu wanapima vipi sijui ndio udoktora wa vipi hii ni doktora ya dini hii kweli mimi na wasiwasi nayo wallahi vile mimi na wasiwasi nayo haiwezekani mtu akate marahili asoma dini alafu vitu kama hivi vidogo kabisa awe havijui ndio maana Sheikh Fauzani alipoulizwa kuhusu jambo hili kwamba kuna watu wanasema kwamba Abu Huraira amesoma amechukua ilmu kutoka kwa sheitani akasema subhanallah Abu Huraira hakusoma kwa sheitani Abu Huraira amejifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii ilmu kaichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hapa pana maswali mawili sawa swali la pili na swali la tatu swali la pili litakuwa ni kuhusu hii hadithi je hadithi hii inazingatiwa ni hadithi ya sheitani kwa maana ni sunnatun shaitaniya au ni sunnatun nabawiyatun sunnatun taqririyatun nabawiya jibu swali hili na swali la tatu kama ikiwa Abu Huraira baada ya kutoka kuchukua mafunzo kwa sheitani akajafanya correction pale kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akafanya tashihi ya maalumati yake mtume akamsahihisha kwamba uh, hili la kweli na huyu ni muongo sasa sisi kwa wakati wa sasa tukisoma kwa sheitani nani atatusahihishia kwamba hili aliloambia shetani hili la kweli na hili la uongo au itakuwa yote sadaqaka wa huwa kadhub kila atakalosema shetani ni sadaqaka wa huwa kadhub amje nielewa bado ikiwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alilolichukua kutoka kwa nani kwa huyo sheitani kwamba amebeba elimu kubwa sasa sasa akaipeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamsahihisha kwa hiyo huo ni ushahidi kwamba kuchukua elimu yafaa kuchukua elimu mpaka kutoka kwa nani kwa sheitani arrajim sasa tutakosa suala la tasihihi sisi nani atatusahihisha au msingi ndio huo huo haubadiliki maadamu Abu Huraira radhiallahu anhu kachukua ilmu kutoka huko na kashaambiwa sadakaka wa huwa kadhub hata wewe Islam ukenda kusoma kwa sheitani pia itakuwa sheitani sadakaka wa huwa kadhub ndio mizani iko hivyo awaambie watu kama ndio chochote atakachokuambia sheitani basi ni sadakaka wa huwa kadhub uone kama watu hatakwenda motoni mnaelewa? sasa shaitani ana awan ana junud ana wasaidizi ana jeshi lake katika watu wa batil min alkafarati walfajara walfasaqa walmubtadi'a ana jeshi lake na kazi yao yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir sawa kama ndio hivyo nitakuwa na maswali mengine mawili sasa nadhani swali la kwanza je ni mwana wa chuoni gani wa Kiislamu mwana wa chuoni yupi wa ahli sunnah wal jamaa aliifanya istimbat na akatoa fawaidi katika hadithi hiyo kwa mapito hayo uliyopita wewe nitajie mmoja tu kwamba hadithi hii ambayo iko katika vitabu vyenye kutegemewa vya Kiislamu vitabu vilivyoshereheshwa na maelfu ya wanawazuoni ni nani aliyekutangulia katika kuleta sharhi ya hadithi hii kwa maana hii unayosema wewe na ukamzulia juu yake Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kama yupo mwanachuoni yote mtaje na yataje maneno yake kwamba alimamu al-Qurtubi ameeleza kwamba uh, وعلى هذا فإنه يجوز أخذ العلم عن الشيطان mfano maneno kama haya kwamba yajuzu sawa twambie au yoyote katika watu wazushi kwamba yafaa sasa kuchukua elimu kutoka kwao kwa sababu ya hadithi hii huu ni ufahamu umeletwa kutoka kwa kuna baadhi ya watu wanaowaiga tutambie nkina nani lakini si Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen افتريت عليه الكذب sawa lakini pia wewe ni dokta kama watu wanavyokuita au wewe unavyojiita na nimeshasema mimi nina wasiwasi katika hii doktora yako kama ni masala ya dini au ni masala ya kidunia kilimwengu mimi sitaki kuangalia uh, maratibi zako na renki yako ya kiilmu wala nini kwamba una shahada ngapi lakini sisi tunavyofahamu katika usomaji wetu ni kwamba mtu anapofikia marhala ya doktora katika masomo ya dini katika vitu vikubwa muhimu anavyojifunza yeye ni namna ya kutafiti mambo kitu kikubwa kabisa wanachojifunza katika marahili hizi ushatoka ukishaingia katika marhala ya magister mtu kufanya master au kwenda doktora vitu vikubwa wanavyojifunza ni kujifunza namna ya kufanya utafiti katika mambo kwa utafiti wake hauwezi kulingana na mwanafunzi anayesoma marhala ya thanawia aliyemaliza thanawia na aka, akamzidi hata aliyemaliza marhala ya jamia uhalisia uko hivyo pengine tutaona dakatira wanaofanya buhuthi zao na maneno yao wanayozungumza sasa ikiwa wewe ushavuka umekwenda kwenye marhala hiyo katika jambo la dini mbona hii athari ya jambo hili sisi hatulioni kwako zile kanuni za utafiti hujafuata hata moja kwa nini hukuyakusanya maneno ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen na kwa kanuni za kiutafiti ili umnasibishie mtu msimamo za kuambia fuatilie maneno yake kuna masala tatabu ya kalami almusannif kama au kalamu alladhi yunsab ila yu'za ilayhi alkalam yule ambaye maneno huegemezwa kwake lazima utafiti uangalie amesemaje mahali fulani je hapa na kauli gani je kauli alafu ufanye uoanishe ile maneno yake kuna hili kuna hili je hapa aliposema hapa je haya yametangulia haya yamekuja baadaye haya ya zamani haya ni mapya kama kuna kugongana kwa nini ukufuata utaratibu huu hata kidogo doktora hiyo ya vipi mimi na wasiwasi hawa jamaa watakiwa wamchunguze katika hili la sivyo atawapoteza tusighurike sisi na, na, na maneno tu ba watu wamwonea wivu yule watu eh, wamfanyia hasadi wale kwa sababu ana doktora doktora ya nini wivu wa vipi ikawa kila anachokisema basi watu wamfanyia hasad hasad kwa lipi kwa utafiti huu wa kitoto wa kijinga mwanafunzi wa thana hawezi fanya hivi kwa hiyo kwa nini hakuyakusanya maneno ya Ibn Uthaymeen kama vitabu vya Ibn Uthaymeen hana sisi tumuelekeza tu akanunue sharhu hiliyati talib alilm au watafute masalafi pale Mombasa na hakika ya asilimia mia moja kitabu hiki wanacho wampe au atoke kijana yote pale Mombasa katika vijana wa salaf ampelekee zawadi daktari kwamba bwana atakupeletea zawadi ya kitabu sharhu ya talib alilm kwenye chapa hii ya tu Sheikh Muhammad bin saleh al-Uthaymeen nenda kasome kuanzia ukurasa wa 137 mpaka 140 alafu wasomee wale waislamu uliowadanganya pale mbele zao ukarekodiwa kwa video ikatawanywa katika ulimwengu, watu wakakuona kwamba wewe wajuzisha watu kuchukua elimu kutoka kwa sheitani, eti kwa sababu Abu Huraira ambiwa Abu Huraira kachukua elimu kutoka kwa sheitani. Na haya ndio maneno ya Sheikh bin Uthaymeen. Hawa wasikilizishe watu, wasomee watu maneno ya bin Uthaymeen anasemaje. Fanyeni hivyo, hata mpelekee vitabu kumi, lakini mpelekeeni bwana, hiki kitabu cha dukturi kwa hisani yako, mpelekee alafu ikana alama kabisa pale pap kwamba akifika asome hapa alafu aje wasomee waislamu waislamu waujue ule uongo waliofanya